для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташук. Было лета, самы пачатак. Ранкі, дні, вечары. Ранкамі яшчэ шэрым часам у халадку валокся сярод вуліцы, гукаў пастух з пугаю. Млява рыпелі вароты, заспанай гаспадыні гаспадары выпіхвалі на вуліцу рагуль і свіней. Чым далей больш цадзіўся дымок над стрэхамі, шырэлі багацелі гукі. Усё званчэю ядаўся ў ранішні гоман, віск свіней парасят, і ў свой заведзены час выпраўляліся на вуліцу малыя свіныя наглядчыкі, бы п'яныя ад сну, ад слёз, пляліся яны за блавухімі да выгану. дні былі ў будзённым заўсёдным клопаце. Дараўшы, дасеяўшы, пасвілі коней, палолі полі і грады, рыхтавалі косы. Пад поўдзень, калі бліскотна пякло з неба падсохлую вуліцу затравелыя прыгуменні і двары, апаноўвала дрымотная млоснасць. Тады спакойна ад радамі хаты гумнаў трывожылі найбольш лямант квахтух ды задзірыстае довольнае галёканне якога-небудзь крыкуна з чырвоным грабянём. Іншы раз у цішыню убіваўся вясёлы голас з выгану. Падшыванцы, свіныя пастухі, забыўшы пра сваіх свіней, дурэлі ці плёскаліся ў копані у зацвілай раскую тухлай вадзе. Лагоднымі вечарамі спакваля ўціхала ўсё: каровы, коні, свінні, спакваля ўціхалі людзі, спачатку старэйшыя, потым жанатыя, а потым і моладзь. Маладыя, праўда, доўгі яшчэ бадзяліся па вуліцы, галёкалі, рагаталі на прызбах, але цішыня нарэшце брала іх. Калі не лічыць ціхіх вар'ятаў, закаханых, што як апоеныя да світання туліліся дзе-нідзе пры платах ды да за вуголлях, Пасля поўначы на ўсёй вуліцы не было чуваць ні галаска. Хаты спалі. Спалі розныя гароды, галоднае балота за імі. Ад самага красавіка надвор'я спрыяла людзям. Было багата цяпла, і ў час паілі зямлю спорныя дажджы. І азімна, і яравое, Яны раслі на вачах і разам за зіменою з яравым раслі ў асцярожных, звыклых да ўсяго сэрцах людзей надзеі на гэта лета. Яны малілі Бога, каб толькі і далей, памог ён пагодаю. Усё вышнія цені пачуў ці не паслухаўся маленняў. Ужо блізка да сенакосу пачалі нядобра лезці на вальніцы. Зранку неба было і чыстае і яснае, і яснасць стаяла доўга доўга ў дзень, але за полуднем проста ў вачавіткі пачыналі пухнуць белыя, а потым сіняватыя хмары. Парыла так, што ў куранях і ўсё навокал млела ў духаце. Пад вечар хмары зацягвалі ўжо ўсё неба. У вячэрняй цемры без упынку кідаліся чырвоныя выбліскі яшчэ да таго як сяло апаноўваў шумны лівень неба над прыціхлымі хатамі агародамі нізалі стрэлы маланак расколльвалі удары грому у навальнічнай цемрадзе бляск маланак быў белас-сіні прагавіты грымоты падалі і каціліся так магутна і грозна што здавалася на мокрым лапіку зямлі са стрэхамі у балотным абшары навокал усё замірала ад страху у цёмных хатах бошкалі, хрысціліся, з непакоем і надзеяй чакалі, што ж будзе далей. Але першыя навальніцы былі літасцівыя. Але наступная спраўдзіла разьбу, зіхала, ляскала, ды да і кінула грымучы агонь свой на гумны. У гэтым зіханні ляскання не адразу хапілі, што на гумнах гарыць. Пакуль ухапілі, пакуль аціхла, адышло стракотнае ляскані і дапалі да пажару, агонь узяў ужо тры гумны. Хоць ліў, безупынку дождж, хоць як маглі стараліся стрымаць агонь, да світання трох гумнаў засталіся толькі мокрыя агаркі. Ранкам ужо адкрылася, што на вальніцы кінула маланку і на той крыж за асялом на разгалку дарог. Куранёўскія жанкі, калі ўбачылі гэтую неспадзеўку, затрывожыліся, Большасць іх меркавала цвёрда, што гэта не на добрае, чорны крыж, знак Божай няміласці. Мужчыны найбольш маўчалі, але было відаць, нямала каму з іх здарэнне з крыжам таксама было недаспадобы, але былі і такія, не толькі з маладых, якія не толькі не трывожыліся, а нават пасмейваліся, глядзіце, маўляў, і Бог сам крыжы свае паліць прызнае, мабуць, што пара святая прайшла. Можна сказаць, што здарэнні ўсе гэтыя не выбілі куранёўцаў забыдзённасці, І тым, якія баяліся Бога і тым, што пагарэлі, не было калі доўга трывожыцца, бедаваць, ішлі няспынна дні, няспынна вялі клопаты, не хацелі зважаць куранёўцы ні на што. Да таго ж і чуцця да згрызот было не лішне. Жыццё кожнаму шчодра адсыпала, калі нішто месяц, а то ва ўсякім разе штогод і даволі рознай бяды мудрай разважнасцю людзей было разам з іншага парадку прычыны. Блізка былі вялікія хваляванні. Гэтыя хваляванні добра помніліся, і яны многа значылі ў людскім разуменні быцця і ў самім іх быцці. Да гэтага лета ў куранёўскія турботы ўвайшло, што далей то ўсё мацней вялікае хваляванне – пачаўшыся некалькі гадоў таму з усякіх не вельмі пэўных, хоць і трывожлівых чутак і гаворак, яно вярэдзіла цяпер куранёўскія хаты адчуваннем наступу няўхільных небывалых перамен. Гэтыя перамены ўсё рабілі заўтрашняе нетрывалым. Яны гразіліся ўсяму звыкламу, цвёрдаму, і выпрабаванаму. Потым ужо з гадамі людзі не раз прыгадвалі гэтае лета. Тады ж нікому не думалася, што дням гэтым, суджана запомніцца надоўга сесці ў людской памяці. У людзей тут не было ні часу, ні звычкі, на пустое думанне, Ды да і запомніліся гэтыя дні не так па сабе, як тымі восенню і зімой, якія ішлі за гэтым летом. З часам восені і зіма як бы кінулі на гэтае лето свой водцвет, далі адметнасці. Праўда, што і ў гэтае лета людзі, няхай не ўсе і найбольш цьмяна, чулі не такі далёкі подых той помнай восені і зімы. Але і тое праўда, калі глядзець збоку. Лето, здаецца, ішло як усе леты. Усё было здавалася як заўсёды, і ўсё было здавалася звычайнае, будзённае, наладжанае, звычайныя былі раніцы і вечары, звычайныя, заўсёдныя, учарнелыя хаты і гумны, заўсёдныя, зелянелы ў векавечных струпах моху стрэхі, нічым не адметная вуліца з рудым пылым ды каровячымі бэбэхамі, нязменныя гароды з гурочнікамі, нязменныя згуменні з трухой леташняй саломы, звычайныя палі загоны са звычайнай зелянінай, звычайны лес навокул, звычайныя балоты і тыя, што за агародам, і тыя, што за лесам. Звычайнае здавалася было гэтае лето яшчэ одно лето одно з многіх якія ўжо зведалі ў спрадвечным клопаце курані яшчэ одно на доўгай няспыннай дарозе каляіны якой выразаны вякамі і здавалася на вякі а звычайны час прыйшла пара касавіцы. У адну раніцу, яшчэ халаднаватым поцемкам, курані ўзварашыліся, захадзілі адным клопатам на балота касіць. У кожным двары выцягвалі косы, граблі, ладавалі іх у вазы, налівалі свежай вадой беклагі, зносілі да калёс у клунках, у торбах, у кошыках хлеб, сала, гуркі, цыбулю, і ў кожным двары ля кожных калёс завіхаліся старыя і маладыя, мужчыны і жанкі. Кожны двор поўны быў руху і гоману, нават коні здаваліся, разумелі. Прыйшоў зноў вялікі дзень касавіцы. Глушакі збіраліся ехаць з двара, калі сонца толькі пачало выплішчвацца за цёмнага лесу. Усё ўжо было гатова. Можна было б і выпраўляцца, і глушак недовольна паглядваў на хату, дзе невядома чаго яшчэ корпалася Ганна, а з ёй і старая. «Ну, ідзі, скажы, ж джем!» – як загад прасіпеў стары глушак Яўхіму. ўхіму. Яухім ужо ступіў к хаце, калі Ганна, услед за старой, што адчыніла дзверы, паявілася на парозе. Ганна туліла да грудзей спавітае дзіця, хіліла да яго чарнявую галаву, на пасме якой паблісквала сонца. Асцярожна, не падымаючы галавы, Ганна саступіла з ганка і ля калёс стала – камусьці трэба даць было малое пакуль сядзе сама подзяржы сказала яна яўхіму што быў поруч і папярэдзіла асцярожна спіць яна уладзіўшыся на асене наперадзе яна ўзяла калыску якую прынесла раней паклала на калені сабе забрала ад яўхіма малое і пяшчотна паклала ў калыску так пэўне лепей будзе «Ну что, може, уже можно ехать?» – не стрымал недовольности своей старый глушак. Олеганна небо не почула. С пяшчотной усмешкой, что не пропадала з вачей, с губ князям назернула и упершиню зауважила. Раница. Яна такая веселая. Ночью был дождь, долгий сдавала себя с концы, а рана каждый хтить толькі і знаку ад начнога дажджу, вясёлыя канаўкі пад стрэхамі, ды лужаны сярод вуліцы. З той жа ціхай пяшчоты ўвесь час бачачы і чуючы сваю малую, як бы толькі ад звычкі глядзела на вуліцу на двары і на людзей, і ўсе збіраліся на балота. А вунь зайчык, акружаны мітуслівай хеўрай сваіх старэйшых, запрагае небараку сівага. А вось сарока цётка сынам. Хлопец драбнаваты, але ў сіле ўжо памочнік нясе з хаты барылца. А вось Андрэй руды з жонкаю. Двор за дваром ішлі перад вачыма, Ганна ківалася ціха з калёсамі, глядзела як праз туман пяшчоты. Толькі як пад'ехалі пад край сяла, Ганна пачула раптам неспакой адвярнулася і нахілілася над малой. Але, нягледзячы дзіўна чула, як набліжаецца ён. Васілёў двор. Васіль. Не падымаючы вачэй, яна ўбачыла, як двор той падышоў, убачыла, што вароты адчыняюць, што адчыняе іх володька і што Васіль сам ідзе па нешта к павеце. І што жонка яго маня ладуе ў возе нешта. Нічога асаблівага Ганна не падумала тады, толькі прайшло ў думках, што вось-вось таксама, выедуць. Але ўсярэдзіне ўсё ж штосьці чула як бы замутнела. З гэтым неспакоем глядзелы на колішні свой двор, дзе бацька запрагаў каня, Мачыха карміла парасяты на палоскі зялёнага жыта і першых парасткаў картоплі. Каля чорнага крыжа, Глушака з ім і стара і ўсе, хто сядзеў у возе, перахрысціліся. Ганна таксама перахрысціла і сябе і малую, якая ўсё хораша, салодка спала у сваёй пасцельцы. Ганна такая радая была гэтаму сну малой, што толькі і клапацілася, каб не разбудзіў яке штуршок. Калі дарога станавілася няроўнай, яна абрала калыску на рукі і трымала, пакуль калёсы, зноў не пачыналі каціцца мякка. За вольным прасцягам поля калёса ўлезлі ў цесны па ранішняму хмурны сыры хвойнік, у якім стала кідацца з усіх бакоў апаноўваць камарэча. Ганнай тут пашкадавала затульваць малой родны кволы тварак. Увесь час над тварыкам яна клапатліва махала рукой. Ужо як з хвойніку з'язджалі ў мокрыя, з лужанымі каляінамі з гушчэчы алешніку пачула, што ззаду хтосьці даганяе. А потым убачыла паблізу васілёвага коня, а потым самога яго. Выбраўшы зручнае месца, ён, сцепануўшы каня, затульваючы адной рукой галаву ад галін, хутка абмінуў іх і схаваўся за паваротам дарогі. І ў той момант Гані раптам успомнілася, што недзе тут ён абганяў калісьці яе з бацькам. І вось недзе тут парвалася тады ў яго супоня. І няшчасны чырвоны ён звязваў яе нанова. нова. Цяпер не парвецца, прайшло ў ганенай галаве думка. Цяпер у яго не такія супоні. Ён цяпер гаспадар. Чамусьці здагадалася, што чула пра яго і яго жонку, што кажуць не вельмі ён задаволены манею сваёй. Згада... здагадалася яна пра гэта без спачування, як бы трошкі з нейкай радасцю. Але ўзварушаная памяць напомніла ў міх амаль, здавалася, вельмі забытая, як раскладывалі разам вогнішча, а нямелы ад першай згоды, ад блізкасці, не толькі ў памяць, але ў сэрцы жыло як лёгка радасна, было глядзець, што Васіль марудзіць і не наважваецца легчы поблізу. Аж дзіва было, як добра помнілася ўсё ганне да добрых дробных драбніц помнілася ўсё, але загарэўшыся на момант сэрцу зразу ж і патухла. Толькі на момант успамін засмуціў душу з крухаю і праз момант бачыла усё нібы не сваё, нібы выдуманае, вельмі вельмі далёкая, Тры гады. Чацвёрты ўжо. Адно адзначыла Ганна сама сабе. За далёкай даллю бачылася Ганне вольная, гарэзная яе маладосць. Усё радзей і радзей прыгадвала памяць малюнкі праявы мілай даўнасці і не было калі асабліва перабіраць згадкі і не было ахвоты нават. Нашто было вярэдзіць, трывожыць душу попусту. Чаго было чапляцца за тое, што навек адышло, сплыло ў нябыт, Калі трэба было сваёй волей гнала прывіды добрай вольнай пары. Спачатку нялёгка адганяла потым, яны і самі не назалялі ўжо вельмі, нібы баяліся падступацца да Ганны. Тры гады чавёрты уже. Калі глушаковы калёсы выкацілі з цёмнай залітай вадой дарогі на зялёнае разлеглае балота, Ганна раптам няцямна павяла вачыма. А вунь тое месца, дзе яны з васселём начавалі ў тую ноч. Глянула і адразу ж адвярнулася, не глядзела больш туды, сачыла адно за дачушкай. Калі Васіль абганяў глушакоў, у ім з'явілася нешта нецярплівае, дужае і як бы помслівае. Няхай бачыць, няхай усе бачыць, і няхай яна глядзіць. І гэта жыло падганяла яго дужае помслівае пачуццё. Абагнаўшы, не згінаючыся ўжо беражліва перад галлём, Роўна ўздымна седзячы ён, здавалася, чуў на спіне позіркі ўсіх, хто сядзеў там, на тым возе. І сярод іх асабліва помсліва і паюначы радасна яе позірк. І ўвесь час, калі ўжо глушакі прапалі з адным, за многімі паваротамі звілістай дарогі, чуў Васіль іх позіркі, і асабліва яе. І вось так увесь час, падганяючы каня, порстка выехаў Васіль на сонечную шырлуга, Давольна адзначыў, што народу яшчэ не багата, што луг яшчэ амаль пусты, не спазніўся, нібы пахваліў ён сваю гаспадарлівую праўнасць а калёса ішлі паўз самы лес, паўз надзелы, за некалькімі абыякавымі наблізіўся наплыў перад вачыма дзіўна неабыякавы як бы свой чарнушкаў агарод. І гэтых няма, звыкла падумаў Васіль, не цешачыся і не шкадуючы. Тады, як увайшла гэта думка, вочы яго нецярпліва беглі па чарнушкавым надзелі, неспакойна шукалі штосьці. Калі спыніліся на воддаль блізка ад падрослага куста, у Васіля ў сярэдзіне зацеплілася нешта салодкае, добрае, нібы зайздрослівае. А вось там, там было. І адразу, нібы і зусім нядаўняе, неперажытае яшчэ, ажыў, захваляваў незвычайны настрой той незабыўнай ночы, з якой пачалося тады самае лепшае у яго жыцці. шаноныя слухачы прапануем вашай увазе першыя старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка лікапташук